حكمة في قلوب يرمضان أراض محبة سيدة تنجيم إخوان ضرار تعبد مسكتا إثنى شرار والجرجر أغلان تسليميات بأغلان سندردان والجرجر سلم ياهو مردسلم والسكنة كبيرا جل والسلام حق الزاد عالم حكم ألم Mevla huzurunda sahiptir kalan Gel bir sarı sarın yahun yoldaşın Bunlar geçmeden isminiz geçer O kadar ayrılık çok yara açar Karışman bir bakır bu fırsat uçar Gel bir barışalım yahu yoldaşın Yaz kış güneyip her an koşarken Muhabbatta ihvanları asarken Ağlayarak sohbetlerde düşerken Gel Cürhalı salın yahu neredesin? Dersini alırken çöktüğün güzel Kardeş yere gitti o kadar sözler Bekleyi bekleyi durulduk bizler Gel bir barışalım yahu neredesin? Sizi bizden sorar bazı yarenler Nefret içinde bunca duranlar, bizi çok ileri geçti aranlar, gel bir görüşelim yahu yoldasın. Kutlu dünyaya nefsimiz kandı, Acep bu alemde ölmek mi sandı? Yıkıldı her halda sevdiğim dendi, Gel gir çalışalım yahu neredesin? İnsan kardeşinden ayrılmam derdi, Hali inkarıkla çok şeyler gördüm. Buradan artıyor bu senin derdin. Gel gir geri sarın yahu yoldasın. Taban dar gibi geldiğini görme. Giden var geldi al yardan sorma. Küçük de yakana yalın durma. Gel gir karı salın yahu yoldasın. Allah cümlemizi ıslah, insaf etsin. Amin. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala ilahi ذنوبنا محمد. Kardeşlerime ya rica olmanız, bu ahirete istiharetiyle dünyada okmuşlar ruhunu anılmak için zahiri batını saat tarihi değil, şu yatları yapmışlar. Kim yok uyduğun baba? Vefat sonra uyduğun baba. Şimdi kardeşlerimizin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve de geçsin başına, geçsin müminler hoşuna, geçirme kumcu boşuna Kur'an'ına falan lazım. Allah'a hamd eder kulu. Onun ancak göstermiş olduğu yolu. Olacak bir imanı. Rasuldur itle imanı. Şey, Sabavata gayret lazım. Dinin Muhammed Mustafa. Rabbi ey etti ifa. Kâli ashab ruha safa yollarından gitmek lazım. Namaz İslam'ın cinası. Sahadet oldu anası. Yürüsün manası. Tevhide çalışmak lazım. Aynı bak, hak yaptın kulunu, haklılar hesaplılar kulunu, hak ettiğin nokta ürünü arzulamak tutmak lazım. Onlara ilim olmalı, amel vahdinde durmalı, ihlas tahmine dalmalı, bu ise ihtimam lazım. Tarikat temeli bunlar, rabıtayla kalbi dinler, teslim olup işi anlar, mevcut gibi olmak lazım. Tarife bile işler eksik yahut fazla gitme. Yengin etsin sözünü gitme. Batıyı indirmek lazım. Vasayip yaşını alan, mahzun kalma yürü kalan, Ziya sallar yola bulan, yokluğa asılmak lazım. Kardeş gel kendini bırak, yorak gayet temiz yürek, yakın sanma yol çatırak, tedarik için görmek lazım. Az bütün soldan başlar, Ruhun vakıflardan işler. Tüm çalışır olur işler, tarifeyi tutmak lazım. Hasan Salman'ın işi, Aslan-ı Muhammed dostu, İhvan-ı Resul yatmak attı, lakin burada durmak lazım. Yekin cilveyle burada, daima kalbini dolaşır da, kastırdıkça şifa gel Temel yoksan olmak lazım. Temel yoksan olmak lazım. Söylemeden çok söz etme, tarif diye yara atma, her arzun suyundan içme, menbaını bulmak lazım. Anlatıkan, kabin hasta zengi bakan, zikrin alaviyle bakan, rabıtası olmak lazım. Şeytan dinle hücum eder, yolunda sana zikir eder, Yetişen var gitme kadar Hazrata bağırmak lazım. Allah! Bundan sonra zikri kule, yusufiki kökleri göle, zikir hiç gelemez bile, yeni arza bilmek lazım. Zikri sultaniye dönen, ma hera ma surat bilen, bütün bilgi sanan yarenlerle sohbet lazım. Bundan sonra nesil ispat, nesil tevhid güzel cümlet, Lakin çok istermiş kayda hikvan buna yalan bağlı. Yaparsın sakın ise, çok olacak varın ise, yirmi civa yolasa maksut, maksut rıza lazım. Yazmakla bu iş bilinmez. Kadra yazılır bilinmez. Adil zıfanda bulunmaz. Lakin tarif etmek lazım. Bir murakaba içine, akış ebrarlar götüne, bunlar cennetin hükmüne, kılıksız gözükmek lazım. Kalbin arsa tamam atmalı, Allah'ın sevgi içmeli, fena ahlaktan geçmeli, nefsin çiğnemek lazım. İçsin bu dostlara zarar, hasta değil de cela arar, İstazımız yolmuş para, yoksa takım yapmak lazım. Seni aksın, kişi şey yapmaz, sana alıp ardına kopmaz, ne kadar haktan satmaz, zararını bilmek lazım şeriatsız tanık olmaz. Vahir sofu din bilmez. Belki camiye de gelmez. Bu kavimden kaçmak lazım. Allah Allah. Adınla ve oturur. Halal gençliğini bitirir. Bildiğin kıyı baktırır. Namusu korumak lazım. Allah Allah. Doktor cahil toplanır. Varın ilmara saplanır. Yürür insan da toplanır. Cahilden sakınmak lazım. Allah. Bunlar olur selametten adam şeriat elbezi nizamı. O yüzden aldatırsan de keramet kazanır, el taktiği basmak lazım. İkinci gafili var sohbet, aman bu istemek yok var, sana lazım gözün o gözün uyacak, hayata satılmak lazım. İkinci dünyayı söyler, ağzına sevgisini bulmak, daima lafını dinler, bu sözlerden haber lazım. Kalan dar kusurun dolu, müthiş şeytanda var geliyor. Öyleyse neden ölüyor? Yani bir düşünmek lazım. Şimdi misala başlıyoruz. Kullanışlarımız. Yüksel kalbini öldürür. Zikir gülünü soldurur. Gaflet içine kaldırır. Bunlardan sakınmak lazım. Evvel ki fazla yemek. İkincisi çok uyumak. İkincisi hibet demek. İşte bundan haber gelir. Birincisi tek kıyması, ikincisi rızk kaygısı, yoldan çıkarın çıkması, Allah'ı millet var. Yoksa kalbini tak eder, böyle bir geyik kadar, sakınmazsan şeyler gibi muhafaza etmek var. Birisi günah sofrası, ikinci çokluk zulması, üçüncü zulma kalması hadisler bilmek var. Dördüncüsü namaz bakılması. نتيجة الصلب ومما في العبد لا تنظر الجواب والنفس في المطر مع لما خطة تضيف علامات الفصل بين إدار والضرر وفصل النفس زحمة ينجي وضيف كل الورثة هم ولم الله وابن لفح كل الله وما نفح يا وقت الباب وحين بالمتكرات في مسؤولة ملك دينك عقلي لن تلقمات hiç iç diye iyi bundan çok akıllık gelir. Ebeveynle ahi olma, misafir-i cilik olma, köpekler-i ıvat olma, yolaklara Bir alamet akıllı da, teyizden adil oluşu da, Allah için ağlar gibi, gözden yaştan yıkmak gelir. Gözleri görmeyene gider, zulmedenleri affeder, yürüyene yürüdü maklubu gider, kötüye iyilik verer. Alan der ahlakın sana, bu seninle zıtmasına, tutar bunu akıl cana, ahlak güzel olmak verer. İstağımızın huzuruna varan bazı kardeşlerimiz evliler yahut buna kurbanlar olmuşturdular. Huzura affetli varın, davet hafif olan yerin, Bunlar zalim olmuştur. İlgi ve bakıcı yapma, yorulatını hukuktan satma, huzur ve bahta bakıcına yollarına sakın kurduğu. Yüzü almadan yuvana, kılıcının bahta yuvana, kılıç var vurur babana, yarana asması kurur. Yola söyler, kendi bilmez, Vakti sarsa sıra gelmez, tabanlar hiç göğde olmaz, başkaya atmadan atılır. Vasiyet ederim size, واذكر للصغيرين وصية وصية إدريسها قد جسروا كاذتها كيف أنا بجلدها وصملت بياض الفوق أولي أدت تقوارسو دولنا أسريز واردرسو قو إستنان إخوان بسو هجتنا تناظر بو فقط بصرنا بسيطة روضة ما بسنا بسنا بسنا Sünnete تتنسك edin, ve onu cenaha gidin. Onun düşmanı ikvan adın taliplere muzurdur bu. Tık ila hadis öğren, Rabbi gitmeye davran, mülkidet dinde bir uğran, sakalası sırandır bu. Cahil topulara varma, bağlandığın iki kurma, huzurda boynunu vurma, yerin içi rotyandır bu. Allah Allah Allah. Şöhreti talep eyleme, bakın cahili boylama, Nefsin ile söyleme, mutlaka nefedir bu. Halkın içine karışma, şeytanla hiç barışma, ihvanlarla çekişme, ona atmak zıkıdır bu. Hazrette kadınla oturma, az gülistanlı batırma, oradan oraya laf götürme, içimizde memnundur bu. Allah! Zenginler ardına düşme, kamal edip yoldan satma, kimselere uyu etme, yandı kazık düşendir bu. Yukarı sağımdan kazar, cismi haramlara nazar, ayağı dışarı gezer, yolları bozandır bu. Erkek ismini çözer, mahlukattan ismi ötse, kalbin övgü olmaz sözer, bağrımızı özendir bu. Kişi sayıp kişi güzel, böyle saklı sevgisi özen, sen de bak bu gece güzel, kardeşlere niye bu? Kimselerle gider etme, Azabın ardına gitme, yüzünü atkaklıkta yapma, senin için zarardır bu. Mülkü ve mal ile hizmet, vakit evlerine zahmet, bu yolda canıyla gayret, kitaplardan alındı bu. İftar mahana bulan, bunlardır yolundan kalan, bazılar bağrını gören, asyetleri hilimdir bu. İnkar eden salah bulmaz, inadiden yola gelmez, şefkatli iftazlar silmez, Rengi ismini silen bu. Allah Allah. Mağrur olma dünya malına, yutma kahvehun yoluna, uğramam vaktin serine, notlarını bozandır bu. Asat bu yolda tek sana, amel olmaz bütün yana, gerçi zarar olur bile, hırkan-ı bu. Allah Allah. Allah. Fakat kişinin kili aman ve hadisada olur iman ve vazgeç akıl zaman yıldan Kur'an'dır bu. Rabıtadan hiç ayrılma, yolun fikrinden yorulma, sana sürtüğünü görülme, bal içindir ve iyidir bu. Allah Allah. Yolun yine otur, yolun kılman yakın hasır, bir kısmı kedin satır, tek ağda, tek ahlaktır bu. Daim zikretsin dilinde, Yeni Avrupa Anadolu'nda, bütün medeniyetlerinde bid'atlar da tabiptir bu. Kur'an melaik dağıdır, vasaliflere ağırdır, ciddi tesiri soğudur, ismi ve özadır bu. Tarzı vazibi işle, sünnet ile ödep basla, Yeminle yolunu bozsa, yoldanızdan ölü gözü, ihvan zararı gözledin, kalem dergi gözledin, oradan gelin söz gözledin, arada tercümandır bu. İçinizi gözünüzü mutfağa gelmesin, yine arkadaşların geçmişsiz bilimden zulmuna gelen sözler bu. Birbirinize tavsiye edin, beraber olayla gelin. Hepsi kardeş bizi adın. Yemeği geldiğine bakın. Fatma için vücut olsun. Beraber suyunuz gelsin. Kaç havuzunuz olsun. Yandığı ayırdığına bakın. Düşenlerini tutmalı. Kalgınlarını yutmalı. İçinden suyu atmalı. Yaramaz aklağınla bakın. Sohbetsiz zaman getirme. Fırsat kuşunu uçurma, kaldığın yastık atırma, kıymasın gülmenin adamı. Kuşun bassa, için bassa, sohbete gelbasan keşke, tatlı sandık tadını keşke, durursan abiyen neden? Allah Allah. Beraber yemek yemalı, hiçbir gibi aralat olmalı, kurban olayım yemalı, arada husumat neden? Hatta olanlara bakın, yüzü halkaya bakın, aradan varlığı yapın, burnu aldırdığına Kokar sudan olduğu, rahim ve çataldığı, sefaret da solduğu, bunları sıklıklığı olan. İncine aksular gibi, Kain bayın güler gibi, nefaslı ol güler gibi, Tehran-ı arzuzun neden, arka bak kutsuzun kanı, varlığın mahyeder sanı, her şeyden bulun sevgeni, yükseklik yapıyor ben, haram olmasın hengimez, olsa gider sonra ömez, Yevgisiz bir yetki kimez, başkalar razı olmanı neden, karıncalar gibi yerin, geldiği asıllahta görün, eylemi emrette kirin, hikmet ediyormadan. Eğizin burunları bakın, yollara sürünsün geçin, Yeter oldun hücre bakın, silleden korkmayanmadan. Tevazu her şeyden âli, işte bu insanlık yolu, kalender yapmıyor yolu, turak gibi olmanmadan. İnsanlardan bir şeylerine sağır verin ya, nefsi İslam'la bir sormuştu. Bunun sakız olursa o yüzden yazmıştım. Baktım ki nefsim sağır. Ama sağırmıştım da bu vakfasını yazmıştım. Bu adam da sabah oldu. Bütün hıçla gözüm doldu. Ağlı tahtı düşman aldı. Nazlarını sıkılmadı. Halavi nariyat atar, ahlakları götür götür, aklım onun sözünü tutar, benzirini baktırmasın. İstadırı zira satar, manayı gaybarın yıkar, Davrisine cehil döker, nasi yapar, tasmin yapar. Haktan da hayal etmedin, öz buyruğu nada gitmedin, Sürüp de adım atmadın, yurtlarınla sırtın yapar. Bir gözlülük yaptığın amel, Kızdan vurmuş idin temel, Şehveti de olmaz temel, Ellerini yıktın yapar. Yıkrana gelin gün Bizim kardeşlerim güzel, oldu dağın, oldu gazal, yüzgünlüğüyle vaktin vakit. Analın dünyaya ağlar, bütün bildiklerin ağlar, aslında yakınlığın sabah, yüzgünlüğün vakit. Çok güzel geçemedin, bir alnını asamadın, kanat kurup uçamadın, bunların zindanlara bıktın vakit. Huzurda yüzlerin kara, bütün için yara, yüzün yokluğu süre, yar asla ve takdir yapmış. Ali meclise çok yardım, ben bilirim neler gördüm, o mecliste yapmam gördüm, haramlara baskın yapmış. Sana ahlak bütün canda, ayıp yırtakların canda, ağırlarlar vücutunda, zehiri yoksun yapmış. Gidin hep yaranlardan, vasi artıranlardan, geriye kaldım erenlerden, yüzünü yola sattınladın, burnunu yola sattınladın. Kalbini aklından aldı, oklarına sular saldı, gönül arsasını buldu, yüksekleri yattınladın. Yeni cennet, eyla gayret, kalendere şifa sohbet, teveccüh Velaksız buyursa Allah, bu sözünden korksunmasın. Allah nasıl ikrar ikrara doğru Öyleyse beşinci mutfağa gelmiş tanıştırın. Dini gözetlerim hasta, dini söylem bütün yakta. Yalvarıyorum hafif dosta, kocayı yağdırmala. Nifak yok yokların çoktur, sıhhatlı yerin hiç yoktur. Lokman-ı nasip çatmaktır. İşaretin gururunu var. Topul yok ki göksü basın, göz ağlamaz, kanki basın, mikro durmuş içindisin, kulak yoksan üzülün ola. Boyun gitsin tabip kovma, gitsin tarih ile soğuma, basiratın tamam ama, bu göksüyle kalırın ola. Sıhhatlı sanki olmaz, nidam bozuk tatlı yemez, insan yara tevhid yemez, Yoktur acep olur mu la? Allah Allah! Muhabbet hasmini alsan, Kocanın zaviresine varsan, Kapısında solar olsan, Ocak büyük var mı la? Sebep bir doktorun eli, İnandın bağladın yolu, Kalbin ki ondan dolu, Yoktan hatlar var mı la? Yiğitanla gözden getirdi, Lakin istiğfar istedi, Все связи семьи учебу, табу жидов товарного. Соответственно, единица вызвали юна, hiç ilahın hiç kola, yoksa hiç kola, kullanırsan gitme kadar. Yani yokluğu ararsan da sabah yıkılırsan kada gitme, kalan gel duvar ola. Yani yedi şahizini yeme, hiç ilahın hiç kola, kullanırsan gitme kadar. Paranggang ilang ora. Sanggok apasan ng tango sa ibaro. Tango baro. Ibang ibo halos ng labasan. Kapilangan niya ng nasunod sa tango ko abu Abi din sinabi ko. Siwan na ba sabat walhamdulillah. Tango nasibat ko sa tarong babuwa rupa. Tango sila ko sa tarong babuwa pala. Khususnya saat itu baru size ümit gibi halim kalmadı. Allah O kadar günah yoldan bakar. O kadar yasını yüzdandan bozar. Bu yüzdan ayarla yuhranı bakar. Kuyruğu görerek ilim kalmadı. Kırkla başladı dünya içine. Yetkimiz geldi nefsin peşine. Kavamızın kulak yurttan gözüne. Yol yolda sahipten darım kalmadı. Sanalar geçer, yasını sormaz. Resulümüze ihvan yanına varmaz. Vesait altına zikirler vurmaz. Ateş şurada dursun, külüm kalmaz. Allah Allah! İhvanın halleri ağlardan geçer. Kılmaz kazansınız baharla yapar. Kasıp bazar yine elini tutar, yüz sununacak ilim kalmadı. Kalender balık başından kokar. Yendi lafını illere bakar. İymiş, ölmüş, malını sürüden çıkar. Kimseye katacak malım kalmadı. Allah Allah. Bir başkasının hazretlerinin bazı insanlardan çok sahipsini duyduğum Allah'ın istisrarı. Muhterem Rıfvanlar başladım size. Kapandığınız yetkilere de. Kimisi tartılar ardına düştü. Kimisi doğru, doğru yolundan sarktı. Bazısı aldı, yoksunuz çekmez. Saharla kalkıp köylülü gitmez. Kita sangat ingin kewajaran. Kemudian penutupan kembali kewajaran. Konsep kesini dia punya bahasa. Rasulullah Marusul itu senyumbang besar, besar suara yang dilakukan. Ini mulia warisan ilmu itu. Yumma yumma kasih jati wa yato. Imanu ortusi Neden sürdü gitmeyi değiştirdiler? Asıl İslamların yarası. Yemin gibi değil, yüce tarafı. Kendini basit kişi ilde görüyor, Mustafa aşkın ortada görüyor. Allah'ı seversen hizmeti bırak, bu gülüşetle bize tarikatı bırak. Üç taz önceden ayda bir konuşsunlar, dostlarını bazı hem danışsınlar. Kendini de usulsunla yıllara, kadang dan justru tidak membarah di sini dalam kalau tidak terkenal itu bisa barangkali satu membuat bismillahirrahmanirrahim itu atau secara membarah itu tidak tapi itu tidak membarahkan Ozzaba besmele yazar, tarifine gider nazar, Kurtlar semada gezer, bakına kurban olduğum. Cümleden fazla hayatı, Bulmaz bir sahibe nası, kanrın da günah silası, kasına kurban olsun. Evlasına yanlış özü, kalbi sahiber sözü, bir gün can yeter gözü, yaşına kurban olsun. Sahibine pek hoş bakar, senin gün birine bakar, seninden bir rayha çıkar, dişine kurban olsun. Allah'ın indinde kalbi, zannettik semanın derdi, arşı azam olmuş habrı, yetine kurban oldu. Allah Allah! Yoksa Medine'de dardı, bir hasradır hep yeryüzü, iki güneşten hak yüzü, kışına kurban oldu. Azimden teyit alınır, Kâhiya nimet alınır. Resulullah'la bulunur. Yetiye kurban olsun. Allah! Nefsin binaların yıkar. Kılıncıyla yemin geçer. Mahtar da evladın çeker. Sesine kurban olsun. Kalenderun aciz seda. Sünnetin gözlesin kıda. İncin uzun geçsin kıda. Lafına kurban olsun. جل وعلا أضربتر إننا كنا فيهم توسيهم جدا وما ونقول محبا بابا صفا فيهم توحا بابا صنبوحا بابا فيهم جنة آبا بصحبة وما ثم هم دون مقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهل السمع والجنب الحمد لله الحمد لله رب العالمين عقبة المتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي إلهي وجهك من جيودك وعطائك يا رب وأجل كلبتي بخلقنتك واستدارك كرامي يا إلهي يا إلهي حسن وحسن حرمة İbrahim ve Rüyalar, Kuzan için gidip çıkma arar, Milleti kastımızı müstahsınlık ya Rab, Yahu selameti habibi zürriyetini, Yar-yar dizini, sohbetini dar-ı cinanda nasip et ya Rab, Sekeratımızın şiddetini, kalbimizin zulmetini, selametin, mühnetini cümle ehlinden de mübarra et ya Rabbi. Bunlar savurarak gelecek. Kimisinin ut yerinden kan beynin aka aka gelecek. Her biri bir şekilde gelecek mahşer meydanına. Ancak dünyadayken Rabbim Allah, din İslam, Kitab-ı Kur'an, Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam deyip gerekçesine göre amel edip imanla göç edenlerde cennetten getirilmiş bineklere binerekler mahşer meydanına çevreleri ışık, nur saçaraktan o tuttuğu oruçların, kıldığı namazların, çektiği eskar evradın, yaptığı hayır hasenatın ışıkları yollarını aydınlataraklar mahşer meydanına gelecektir. Ve 40 sene mahşer meydanına geldikten sonra ehli mahşer dizüstü 40 sene üzerine bir mızrak boyu yakın mesafeden doğacak. Beyinler fakir fakir fakir zannedecek. Ve insanlardan insanlardan çeşme gibi terler atacak. Ve herkes ameli nispetinde o tere batacak kimse katli surette kimseyle konuşamayacak. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin azamet-i ilahisi, mahşer ahalisini, mahşer meydanını kaplayacak. Melaike-i kiram da ehl mahşeri böyle çepeçevre kuşatacaklar. Kimse katli surette konuşamayacak. Nihayet 40 sene dolduktan sonra Allahu Teala ehl mahşerin kalbine bir ilham verecek. Hatta Melekler de birbirleriyle konuşamayacaklar. Estaiz billah yevme yakumur ruhu vel melaiketi saffa o gün mahşer gününde Cenab-ı Hakk'ın azameti tecelli ettiği o günde yevme yakumur ruh Cebrail vel melaiketi bütün melekler saf saf dikilecekler. Yevme yakumur ruhu vel melaiketi saffa Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin azametinden katli surette konuşmaya dahi cesaret edemeyecekler. Kimse. La yetecellemmun illa men edine Rahman ve gâle savâbâ. Ancak Cenab-ı Hakk'ın kendisine konuşma müsaadesini verdiği kimse konuşabilir. Kimdir o da? Kimse, melekler Cebrail dahi konuşamazken bir tek kişi konuşabilecek. O da iki cihan serveri kainatın efendisi Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ehli mahşer diyecekler ki artık diyecekler bıktık, osandık şu güneş bizi öldürdü, ölüm yok ki öylesin gidesin bir mızrak boyu yakın mesafeden dördüncü kat semaden doğduğu halde memleketimizin iklimi mutedil bir iklim olduğu halde Yaz mevsimine Temmuz ayının Ramazan öncesinde, Ramazan başlangıçta havalar biraz sıcak gitti diye hepimiz hepimiz eğledik durduk, pekledik durduk. Ya Suudi Arabistan'da, Nijerya'da, Afrika'da, Haddin istivade, ekvatorda bulunanlar ne yapsınlar? Onlara canı yok mu? Ki dördüncü kaç semadet doğmuş güneş. Ya şu caminin çatısı gibi, kubbesi gibi yakın mesafelerde olsa, ölüm de yok, içecek su da yok, kaçacak bir delik de yok, sığınacak bir gölge de yok. Hadi dünyada kaçıyorsun, evine geliyorsun, vantilatörleri çalıştırıyorsun, buz gibi sular içiyorsun, biraz serinleniyorsun. Ya orada o hiç bir yer yok. Gelecek, herkes verdiği sadakanın nispetinde gölgede barına Sadakası yoksa da diyecekler ki ya hepsini içinizden Cenab-ı Hakk'a aracılık yapıp da Cenab-ı cenab Hazretlerine dehalet edip de şu güneşi üzerimizden kaldırılacak ve mahkememizin kurulmasına, bakılmasına Cenab-ı Hakk'a aracılık yapacak kimse yok mu? Diyecekler ki allah Teala bu beşeriyeti Adem Aleyhisselam'ın soyundan onun zürriyetinden söyletti, gelin Adem'e gidelim diyecekler. Kalkacaklar, Adem Aleyhisselam'ı arayacaklar, Adem Aleyhisselam'ı. Ya Adem sen beşeriyetin babasısın. Allah kudret ve kuvvet eliyle seni ilk kez yarattı. Bu evlatlarına acı, Allahu Teala'ya yalvar da Allah şu güneşi başımızdan atsın, hesabımızı görsün defterimizi versin. Diyecek ki paşam benim Allahü Teala Hazretlerine aracılık yapacak hangi izin var Cenab-ı Hak beni yarattı hava ile cennete koydu cennetin bütün nimetleri mübahtır yeyin için dedi sadece şu ağaçtan yemeyin dediği halde Havva beni kandırdı Havva'nın sözüne uydum Cenab-ı Hak'ta asi oldum Cennetinden kovuldum, dünyaya getirildim ve dünyada siz işte törenimiz meydana ben, ben nefsimi kurtarabilirsem de mutlulamam. Benden fayda yok. Nuh'a girin. Nuh Aleyhisselam'a gelecekler. Ya Nuh sen peygamberlerin mücadele bakımından en sabırlısın. Karnının 950 sene dine davet ettin. bir sene yaşadın. Allah seni tufandan kurtardı. Sen kıymetli bir peygambersin Allah'a yalvar. Cenab-ı Hak senin o ak sakalına, saçına acı da, o pir-i acı da, sözünü belki reddetmez. Cenab-ı Hakk'a yalvar da şu güne sözlerimizden aksın, bizim hesabımıza baksın. Peygamber Ben bugün yakamı nefsimi kurtarabilirsem ne mutlu. Çünkü ben daha sabredemedim, kavminin helakini istedim. Rabbi la tezer alel abidinen kafirine de ya Rab. Ya Rabbi yeryüzünde bir tane kafirlerini bırakma. Kafir zürriyeti bırakma. Diye Cenab-ı Hakk'a yalvardım. Allah-u Teala tufanı gönderdi. Bütün insanlar benim İslam'ın yüzünden kırıldı. Ben acaba tam işledim. Bilmiyorum Cenab-ı Hak beni bugün nasıl hesap edecek. Benden çare yok. Kime? İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ı da tutacak, gelecekler sen Hamidullah'sın, sen şöylesin, sen böylesin. İbrahim Halilullah da benden çare yok dedim Musa'ya. Musa Aleyhisselam'a gelecekler. Ya Musa sen Kelamullah'sın. Kelimullah'sın. Allah bunu sinada seninle konuştu. Cenab-ı Hakk'ın yanında hatırlı gönüllü nasıl bir peygambersin. Daha eyle. Hayır ben dedi. Kıttı'yı öldürdüm, katil oldum ben. Bana yardım isteyen İsrail'in sözüne kandım. Onu astırdım diye bir tane yapıştırdım, öldürdüm. Allah belki onun hesabını sorar benden çare yok size faydalı. Yedi İsa'yı. İsa Aleyhisselam'a gelecekler, İsa Aleyhisselam diyecek ki, nerede de oyun? İsrailler bana Allah'ın oğlu dediler. Anama neredeyse başka mana taktılar. Veya bana Allah'ın oğlu dediler, bana Allah dediler, ben haşa kendimi kurtarabilirsem ne mutlu benden bir çare yok. Biz şimdi kendi nefsimizi düşünüyoruz. Herkes nefsi nefsi. Peki ne yapacağız ya insan Ha. Bugün için Allah-u Teala ve Tebeddes Hazretlerinin yanında nazlı, sözü geçip reddolunmaya gelip bir peygamber varsa o da alemlere rahmet olarak gönderilen ahir zaman bizi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan başka Cenab-ı Hakk'a demalet edecek, nazını geçirecek, şefaat edecek kimseye aradan doğru Ve o zaman en mahşer iki cihan seferi Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e koşacaklar. Gelecekler, Ya Resulallah, ya Habiballah sen bizim halimize medar ol. Sen bizim Rabbimizle aramızda şefaatçi ol. Şu mahşer halimizin halini görüyorsun. Bütün peygamberlere gittik. Herkes nefsinden bahsetti. Senden başka çalacak kapı kalmadı. allah Teala Hazretlerinin yanında yegane namlı bir peygamber varsa o da sensin. Herkes kendi nefsini kurtarmaya çalışıyor. Allah aşkına Cenab-ı Hakk'a davetleri de Allah şu güneş gözlerimizden kaldırsın ve bizi şu manzaradan, şu işkenceden, istiraptan kurtarsın ne olursun diye Peygamberimiz geldiği zaman ehli mahşerin evet diyecek. Bu hak benimdir. Cenab-ı Hak'tan bu hakkı elde edebilmek için, sağlamak için ben dünyada her türlü fedakarlığa katlandım. Her türlü çileye katlandım, sıkıntılara göğüs gerdim diyecek ve arş-ı alanın altına gelip secdeye kapanacak. Ya Rabbel Alemin, dünyadayken şefaat hakkını bana söz vermişsin. İşte şefaat zamanı geldi çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her peygamberin Allah yanında bütün nebiyyin davetün müstecabetün indallah la turat her peygamberin Allah yanında mutlaka teşebbül et, boğulmaz bir isteği duası vardır ve inni iddaharduha şefaate ümmeti. Bütün peygamberler o imkanlarını dünyada kullandılar. Bana gelince ben ümmetime şefaat olarak ahirete hazır. Ahirete sakladım buyuruyor Peygamber sallallahu Ahirete sakladım ben. Dünyada istemedim. Ve secdeye kapanacak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Ya Rabbi sen bana şefaat hakkını vermiştin ya Rabbel Alemin kullarının üzerinden şu güneşi kaldır, hesaplarına bak. Cennete gidecekler geçsinler, cehenneme girecekler girsinler, yeter ki şu istiraktan kurtulsunlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek gözünden yaşlar, sel olup akacak cemaat üstünü, çeşme gibi akacak. Melekler dahi harekete geçecekler. Ya Rab Resulümü reddetme, isteğini ihsan eyle diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek anlı epey seyirde kalacak. Ondan sonra Cenab-ı Zülcelal hazretleri Habibi Mahmed Resulü Muhammed bir zahre seyye ve şefaati şefaat. Başını secdeden kaldır, şefaatin geçerlidir, müsterih ol, şefaatine bilirsin. Onun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rab ilk isteğim şu güneşin mahşer halisinin üzerinden kaldırılması derhal güneş bir paçavara gibi dürülüp kaldırılacak. Ondan sonra Ya Rab hesaplara bakılması ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ilk şefaatinden bütün insanlar istifade edecek cemaatimiz Bütün yani mahşer halisi. Kafiri de, Müslümanı da hepsi istifade edecek. Ya işte ondan sonra amel defterleri, dosyaları dağılacak. Kiminin amel defteri sağından, kiminin solundan, kimisininki de arkasından. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estağfirullah فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِ مَسْرُورًا Kimin amel defteri kendisine sağından verilirse فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا Gayet kolay hesabı çekilecek. Hesabı kolay geçecek. Ve yenqalibu ilahi mesura cennette kendisini bekleyen aile efradına sevinçle, neşeyle çevirip gelecek. Ama ve emmâ men utiye kitâbehu verâ zahri Kimin amel defteri de kendisine arkasından verilirse şu eli göğsünden sokulacak, arkadan, sırtından çıkarılacak amel defteri arkasından sol eline tutulacak. Öyle verilirse فَسَوْفَ يَدْعُوا سُبُورًا Eyvah! Eyvah! Helak oldun, mahvoldun, imdat! Yok mu kurtaracak bir kimse diye bağıracak. Ve yasta sa'ira. Çünkü amel defterini böyle alan cehenneme yuvarlanır. Allah cümlemizin amel defterinin sağından verdiği kullarıyla eylesin. Şu mübarek Ramazan'ın şu son günlerinde, şu son anlarında. İşte o anda da kimse kimseyi hatırlamayacak buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi cennet diyenler masal gibi geliyor. Hikaye gibi. Cennet diyenler. Duya duya o sanırım ama ne zaman ki iş hakikate binerse ondan sonra cennetin nikmatı, cehennemin felaketi anlaşılır. Üçüncüsü ve inde sırat, sırat köprüsünün başında اِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرِهِ cehennem hatta يَجُورُ Cennetle cehennem arasına bir köprü kurulacak. Hoca efendiler öyle söylerler, kitaplarda yazar. Kafirler için o köprü kıldan ince, kılıçtan keskin, müminler için tozlu yol, şosa gibi. Ama kafirler onun üzerine vardığı zaman şaşıracaklar. Cehennemin alevleri, kaynan kazanları ve zebanileri uzanmış çengenleri o kafirler köprüden geçerken böyle hafiftanıp çelmeleri çekecekler içeri. İşte o zaman acaba şu köprünün başından nasıl geçeceğim? Ayağım kayıp da içeriye mi yuvarlanacağım? Kimi sürüne sürüne, kimi topallaya topallaya, kimi piyade, kimi binekle, kimi de şimşek gibi çakaraktan geçecek. Halis Müslümanlar o sırat köprüsünün başına geldiği zaman tozlu yol olacak ayağının altında, Cehennem seslenecek ey mümin çabuk üzerinden geçecek. Ferinne nura cebat atfa alemi. Sendeki iman nuru bendeki alevi söndürüyor. Çabuk geç geç bana zararım dokunmasın diyor. Ya işte imanın, işte amelin, işte ihlasın, işte takvanın, işte orucun, işte zekatın, işte haccın, Faydasını, faydasını, zararını, karını orada göreceksiniz. Şimdi diyorlar ki siz, de, siz oruç tuttunuz, biz tutmadık. Efendim, ne kazandınız? Biz şey olmazsa gücümüzden, kuvvetimizden, saatimizden kaybetmedik. Siz efendim bir ay durmadan aç kendinize ceza verdiniz. Peki birbirimize hesaba çekelim hangimiz kârıyız? Biz mi kârıyız, sen mi kârıyız? Sen oruç tutmadın. Öldükten sonra dirilmeye inanıyor mu inanmıyor mu? Yok canım sen de ne öldükten sonra dirilmem mi? Peki dirilme yoksa bizim zararımız var mı? Öldükten sonra dirilme olmadığını kabul edelim. Biz oruç tuttuk, namaz kıldık, ibadet ettik. Biz zararımız var mı, kaybımız var mı? Yok. Ya öldükten sonra dirilme varsa hain herifler siz ne yapacaksınız? Siz ne yapacaksınız orada harıl harıl pasıl pasıl sığarlar içtiniz, oruçları yediniz, edepsizlikleri yaptınız. Ne yapacaksınız o zaman? Tabi o zaman dananın ucu kopacak. O zaman kıyametin ne olduğu anlaşılacak. Hazreti Ali Efendimiz'in cevabı bu. Müşrikler demişler ki ya demişler. Sen akıllı bir gençsin demişler. Sen de mi demişler o amcayım oğlu Muhammed'in sözüne inanıyorsun. Öldükten sonra bir var diye kandırıyor sizi. İnsanlar ot gibi bitti, ot gibi sararıp solunu biter gider. Sen de mi inanıyorsun ona? da onun yolundan gidiyorsun. Niye? Kandırmaya çalıştılar Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Efendimiz onlara dedi ki, bakın dedi. Öldükten sonra bilinmeyi yok kabul eder. Yani sizin dediğiniz gibi. Eğer bilinme yoksa benim bir gayrım, bir zararım olur mu? Öldükten sonra bilinme yoksa benim bir zararım olur mu? Siz neyseniz ben de oyum. Fakat ben vicdanen hiç olmazsa müsterihim ki Allah'a inanıyorum, puta tapmıyorum, peygambere ümmet oluyorum, Allah'ın gönderdiği mesajı okuyorum, Allah'ın emrettiği şekilde dürüst bir insan çünkü İslamiyet insanlara olgunluğu, dürüstlüğü tavsiye ediyor. İçki içmiyorum, kumar oynamıyorum, zina yapmıyorum, adam öldürmüyorum, layık olmayanları kimsenin hızına, namusuna saldırmıyorum, herkese yardım elimi uzatıyorum. Eğer öldükten sonra dirilme yoksa ben dünyalarına iyi bir insan olarak yaşıyorum. Siz neyseniz ben de o olurum. Peki öldükten sonra dirilme varsa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi insanlar kabirlerinden dirilecekler ve dünyada yaşadıkları hayatta hesaba çekilecekler. İmanla, Kur'an'la ahirete gidenler cennete, imansız geberenler de cehenneme gidecekler dirilme varsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gerçekler o zaman ne olacak dediler o zaman işte tamam biz habi yutarız biz o zaman şart deryasına batarız o zaman biz dananın buyruğu kopar başımıza gelmedik kalmaz ha, madem ki öyle ikinci ihtimali yani öldükten sonra dirilme var ihtimalına göre hareket etseniz olmaz mı? Allah'a çok şükür ki Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bize iman kısmı, Müslüman Bu en büyük nimettir. Yani dünyanın sana reisi cumhurluğunu verseler, Rusya'ya da, Amerika'ya da, Fransa'ya da, İngiltere'ye de, Çin'e de, Hind'e de, Avrupa'ya da, Asya'ya da, yedi efendim ülkeye sen hükmetsen, bütün dünyaya kalbinde iman yoksa senin hükümdarlığın bilakis senin için baş belasından başka değil, idare etmiş olduğun bütün milletin sorumluluğu sana aittir ve onlardan seni hesaba çekebilir. İman en büyük saltanettir. Allah'a çok şükür. En büyük nimettir. Yakın kalkın da alnınızı Cenab-ı Celal Hazretlerinin huzurunda fazla aşındırmaya çalışır. Ramazan geçti gitti diyerekten ibadete daha da son vermeyin. Ramazan'dan almış olduğunuz feyizle, Ramazan'dan almış olduğumuz ilhamla, Ramazan'dan almış olduğumuz bilgiyle Cenab-ı Celal Hazretlerine Ramazan dışında daha sağlam, daha güçlü, daha enerjikli, daha efendim olgun kulluk yapmaya çalışın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Oruçlunun iki, iki sevinci var. Birincisi iftar saatinde iftar açtığı zaman ikincisi de Allah'a kavuşup da tutmuş olduğu orucun mükafatını Cenab-ı Hak'tan aldığı zamanki sevinci artık en büyük sevinci olacak. Şimdi biz dünyevi sevincimizi iftar saatlerinde gördük. Bizim bu tutmuş olduğumuz oruçların Karşılığı ne olacak hocam? Ne kazandık bir ay içerisinde? Ne zaman önünde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varırsan, Allah-u Teala tuttuğun oruca karşılık sana cennetteki hazırların, köşkleri, kâşhaneleri, bağları, bahçeleri, hurileri, burakları, bilmanları verir de hadi bakalım ey kulum dünyada yaptığım oruca karşı, tuttuğum oruca karşılık şimdi dinlenme zamanını, sabah sürme, salgın akşama zamanı geldi değil mi? İşte o zaman orucun mükafatını anlayacaksın. Yoksa bu dünyada sana dünya dolusu altın verseler bir tek tuttuğum oruca karşılık olur. Allah-u Teala ve Tefendez Hazretleri yeter ki tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız ibadet ve taatımızı Maal kusur vel kusur fetekabbelha Rabbuha bi kabulün hasen ısırına mazhar eyle. Cenab-ı Cenab Hazretleri bizlere veda çekmekte olan şu mübarek Ramazan'ı hepimizden hoşnut ve razı eyle. Allah-u Teala ve Teveddes Hazretleri bizleri kendi rızasında daim eyleye. Hazreti Rasulullah'ın sünnetiyle amil eyleye, ahkam-ı Kur'an'la kaim eyleye, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bizlere elveda çeken şu Ramazan hepimizden hoşnut ve razı eyleye, bizlere Cenab-ı Hak sıhhat afiyet vererek, daha nice Ramazanlara erişerek, nice kabirlere kavuşarak Cenab-ı Hakk'a kulluk yapma fırsatlarını, imkanlarını ihsan eylesin. Cenab-ı Celal Hazretleri şu Ramazan'ın son saatlerinde, son saniyelerinde nar cehennemden harıl harıl kişileri azat ettiği zamanda bizi de beraat ettirip cennete girmeye layık eyleye. Ramazan'a boş elle girip kara yüzle, kara dosyayla çıkanlardan değil, kara dosyayla, kara defterle, boş elle, kara yüzle girip, fak olarak, temiz olarak da arınmış olarak çıktı çıkarttı kullarından eylesin. Cenab-ı Hak milletimize, memleketimize huzur, güven ve her türlü emniyetler bahşeyleye. Kardeşi kardeşe kırdırmak isteyen hainlere Cenab-ı Hak fırsat vermeye, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri memleketimize göz diken, zahiri harici bütün düşmanları kahar ismiyle sağlıkla ihsan eyleye, Allah-u Teala dini, dini, İslami bütünlüğümüzü daim eyleye, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri huzur ilahisine varacağımız bir günde, konuşan dillerimiz susmazdan önce, gören gözlerimiz kapanmazdan önce, tutan ellerimiz takatsız kesilmezden önce, yürüyen ayaklarımızın fermanı, feri, bağı çözülmezden önce, bu ceset bir kütük gibi teneşir tahtasına çıkmazdan önce, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bizleri kendi rızasına uygun yollarda çalıştırarak, kulluk yaptırarak huzuruna da varırken cennetin anahtarı, Müslümanların iman parolası, kalbinin yegane silası, dilinin tesbihi, elinin asası olan o mübarek kelime-i müciye cumhurun aşk ile sevgiyle. Bir dahi aşk ile. Hafız En'anet'in yıkılması, Allahü Teala ve Tebakkas Hazretlerinin hepimizden razı olup bizlere inşallah bayrama annemizden doğmuşçasına tertemiz ulaştırması ve bizlere akça, pakça, nurlu, hayırlı bayramları yaptırması ve bizi bütün günahlarımızdan merak ettirmesi için şevkle gündahı. حضورنا حاضر مباركتنا رضا عقبية من جناب السلام والسلام دعاء صدق قبولا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله استغفر الله العظيم من كل ذنب ويتوب إليه ثابت عبد الظالم بنفسه لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد والسلام على المرسلين وسلامة على الحاضرين والحمد لله رب العالمين hayırların tepki için, şerlerin tepki için, Allah'ın rızası için geçmiş mevtalarımızın ve bilhassa bu caminin, mani şu caminin havuzunda yatan hayır sahibinin ruhu için, Allah rızası için lillahi teala var. Muhterem değil. dilimizin döndüğü kadar fırsat bulduğumuz müddetçe Ramazan münasebetiyle sizlere bu kürsüden bir şeyler anlatmaya ve sizlere bilgi sahada sohbet etmeye çalıştık. Tabi artık bayram edildi. Herhalde şimdiden sonra pazartesi. Bayramdan sonra böyle haftada bir gün size sohbete gelmeye böyle haftada bir gün fırsat bulursam yine inşallah gelmeye gayret ederim. Allah Teala hepinizden razı olsun. Ezan okundu biraz bazı uzattık ama hakkınızı helal edeyim. Helal olsun. Çünkü otobüs arızalandı. Beni erken gelecekti. Otobüs zamanında gelmedi. Arızalandı. Yine o benim geldiğim otobüs de sırf benim vaazı yetiştirmek için zamanından önce hareket etti. Yoksa saat yarımda hareket etmesi lazım. Onun tüm özür dilerim Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ölümü tefekkür et. Ölüm ıslah eder, bir de Allah'ını unutma. Bir ölümü unutma, bir de Allah'ını unutma. Allah'ı unuttun mu zikirsiz kalır o adam. Allah'ı unutmadın mı fikir de zikir, zikir de zikir. Yani fikretmek de Allah'a zikirdir. Böyle daima kalbinde Allah dursun inşallah. Hmm. Hepimizin kalbinde Allah dursun. Allah cümlemize bu hal nasip et ya Rabbi. Zaten dilini dilin bugüne geldiğimiz böyle çabamız var. Bir türlü kendime malik değilim alıp alıp götürüyordu. Kalbimi sağa sola lastik gibi çekiyor bu dünya. Onun için şeytanın elinde, nefsin elinde kalırsa kalp Allah'ın muhabbeti gelmez o kalbe. Hı. Sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya hana mamur olmadan, kalp hanesi mamur olmadan Allah'ın muhabbeti gelir mi kalbe? Dünyayı sokarsan o kötü dünyayı Et dünya cifetün ve talibuha kilabun. Dünya bir ölmüş laşedir. Onun talibi köpektir. Ona değil. Allah'ım peygambere muhabbet edeceğiz inşallah. Allah'ım ya Rabbi sen bize o muhabbetleri nasip et ya Rabbi. Kardeşim iki şeyi hiç unutma diyor. Dört bin nebi. Birisi ölümümü, birisi Allah'ını. Geçen baş köylüler gelmiş ezberleri verdim bir sorupta. O sekiz tane kişiye taksim ettim. Sen namazda huzurla kılmayı belleyin mi dedim. Sen dedim kimsenin evine varınca ailesine bakmamayı, sen lisanına sahip olmayı, sen ötekini, öteki e, Allah'ını, o biri ölümünü iki şeyi de unut gitsin diyor. Ne efendim o iki şey ne? O iki şeyin unutulması bir kimseye iyilik ettiğinizde başa kalkmamanın için unut geçsin. Çünkü Allah için yaptın sen onu. sene iyilik etsen bir günde ya ben soframda yerim işte niye yiyorsun sen böyle desen diyor 40 seneliği birden bölür gider. Çünkü o kulun için etmişsin sen. Allah'ın için yapmamışsın. Allah'ın için yapmayınca tabi bir şeye yaramaz o. Tekrar diyorum. Siz siz bir kimseye ihsan ettiğiniz, iyilik ettiğinizde onu unutun gelin diyor dört bin nebi. Unutmaz da eğer ettiğin iyiliği başa kakacak olursan 你认为他哪可以？